Akelarre elkartearen berrogeita amargarren urtemuga ospakizunen testu inguruan, endaian antolatu dute aurten iparraldeko dantzari eguna. Larun batean goizeko amarretan hasi ziren kaneta, gaztelu eta iribarneko plaza desberdinetan dantzan, naiz eta batzuendako goizagoa hasi zen eguna. Seiek eta erditan. <laughs> Bai. eta egun osoko ba, festa azken batean hori da helburua ez, dantza egin bai, baina bai, bai ba, elkartu, dantzaen bidez, elgarrekin eh, egun goso bat pasatzeko, eta bai, bai, bai. Hori da, arazoa, bakotsak berri egiten ditu edo, maskaradak edo, bastaurelak edo, baina elgartzeko kasonerik ez. Beraz, uh, bai, oportunidade hona bat elgarrekin ezagutu. Olako egunak beharrezkoa dira beraz. Ah, bai, bai, beharrezkoa, oso beharrezkoa, bai, bai, bai. E, eh, Siberuan eh, zein da gaur egun Euskal Dantzaren egoera edo? Pentsatzen dut onaren bada animo berri bat elgartzeko eta zerbait egiteko, erri bakotsak lan egiten du gazten atxekitzeko dantzan eta bada guztua, bai, bai, uste gu badainu guztua. Altzaiko dantza taldeko kidea zen hau eta beste bi Siberotar talderekin batera heldu ziren eskiula eta ligiko dantza taldeekin. Bi basen afartar, bitindarrak eta gabadiko iruski, eta gainerakoak lapurtarrak, endaiakoak elarre, ustaritzetik izartxo, lekornetik urtsuko soriak, zuraidetik alaik irantza taldea, arbona eta aetzetik primadera, oinakarin beskoitzetik, kanboko jeikadi, endaiako luisa taldea ere, azparneko elgarroinka, angeluarrak eta doni begiraleak. Endaian bildutako irureunda berrogeita amar bat dantzarien artean gaztean itzbaziren, euskal dantzak etor etorkizun iduela erakutsiz, baina haien arteko harreman eskasea dutela itortu digute, eta alako egunen helburua dantza itzaki hartuta harremanak estutzekoa ere duela erran digute. Bai, bai, sortu behar ditugu aukerak eh, elkartzeko eta harremanatzeko, eh, hor hor uh, seguraski bazkarian eta giro, giro polita sortuko da eta harremanak ere sortuko dira. Bai, hori da, ezagutza jende pixkat eh, eta ezkerretik, baina pentsatzen dut ere egun polita dela aurkitzeko jende berria eta ezagutza berriak egiteko, Eh, edo Sibeluko jendea ezagutzeko, eh, Sibiruko dantzak, Sibeluko ere jantziak, eta biziki jantzi politak dizte, edo Basuren Afarroko dantzak, eta bikaina da. E, ez ditzu? Bai, gabadikoak, iruski, iruski. Bas, basen afartzakak. eta gaur, denak neskak? Uh, ez, bi bat dira. Zer prestatu duzute gaur uh, ikusgarrirako? Uh, e, bas nafartak dantzak, uh, soka, baulako dantzak. Ba, duzute harremanik beste datza taldeekin, gaur hemen amabos bat biltzen zarete? Uh, bai, ez sobra, bitindakak bai, ara. Beste irik ez, bai hoja. Beste dantza taldeko eh, jendeak ezakutuk egitikutugu eta jeman eh, denbora bat da eta Bizkai. Ba, gozatu mi esker? Nesker! <laughs> Hori da, festatuko gau, bai. E, doni banetik? Bai, begiraleak dantza taldeak gira. betitik dantzan aritu naiz, txikitatik. Baz egin dantzari txikiak eta dantzari egunak eta bai, bai, bai. Eta hor, gure taldearekin animatu gira zartxoak, begitzetortzen. <laughs> Elduak. Elduak, elduak. elduak, elduak e, eh, Gehiagora joan da, apaldu da pixkat, nola ikusten duzu? Ba, ne ustez, garai eh, batzutan, ah, eh, bai, bi mila urteetan ainitz hain elkartzen ginen eta, eta momentu batzutan izan da dekadentzia bat, baina nox uh, talde behi honekin bultzada bat eh, eman nahi diote garai behi hauei eta uste dut eh, ongi hartuko duela. Goizeko dantza emanaldien ondotik Bazkaria eta Arratsaldeko dantza desafioen ondotik Olako Deluxen dantzaldiarekin borobildu zuten egun osoko egitaraua. Ez da, azken aukera izango ere, Euskal Dantza sustatzeko maiatzaren sortzian dantzari txiki eguna ospatuko baitute Doni Baneloitzunen.